بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله Na redu je predavanje profesora Elvedna Hussein بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبات السلام عليكم Mi smo rekli da ćemo ovaj puta govoriti o dijelima srca. I šta smo mi to dužni sa tim organom, to je srcem, uraditi i koje i badite činiti. Pa smo rekli e, da je srce najvažniji organ, ono u što Allah Đelešanuhu gleda. Govorili smo, ako se sjećate, o iskrenosti i o ihlasu, prošli put. Danas ćemo govoriti o drugom jednom dijelu srca, a to je jekin. Jekin. Ili ima neko da nije čuo za riječ jekin? A pa da mu nije jasno šta je jekin? Pa šta je to jekin onda? nije samo ubjeđenje. Hm. Čvrsto uvjerenje, dobro, čvrsto ubjeđenje. Kažu naši učenjaci sljedeće, jakin je Znači, jekin je da srcem vjerujemo u gajb isto kao što vjerujemo u ono što vidimo očima. Znači isto kao što ja vas sada vidim ovdje i vi vidite mene, tako isto da vjerujemo i u džennet i džennet. To je jekim. Znači to je jekin. Kaže učenjaci suština jekina je da je to čvrsto ubjeđenje u ono što saznamo o nečemu i podrazumijeva dvoje. Znači kad kažemo jekin u akidi, u našem vjerovanju, u našoj vjeri podrazumijeva dvije stvari. Prvo, podrazumijeva znanje koje se nalazi u srcu. I drugo, podrazumijeva da srce radi i pokreće se na osnovu tog znanja. Međutim, kažu naši učenjaci, jekin, odnosno to čvrsto ubjeđenje, nije nešto što je nedjeljivo i što se ne može podijeliti na više stepeni. I kažu nam da postoje tri stepena jekina. Znači jekin, možemo ili ljude u odnosu na jekin, znači to čvrsto ubjeđenje, možemo podijeliti u tri skupine ili na tri stepene. Pa koje je prvo? prvi stepen je ilmu ljekin. Ilmu ljekin. Je li čuo neko nekad za taj izraz? Ilmu ljekin. Dobro, nema veze. Ako niste čuli, sad ćete čuti. Znači, ilmu ljekin to je prvi stepen. I najniži. I on je uslov da bi čovjek bio vjernik i da bi ušao učenje. Drugi stepen je Ainul Jehin ajnu el jeqin. Ajnu el jeqin, to je sad već veći stepen, a kažu učenjaci, to znači da vidimo ono u što smo vjerovali već. Znači, kad dođemo na ahiret i kad vidimo džennet i džennem, to će tad biti ajnu el jeqin. I treći stepen je hakul jekin hakun jehin, to je znači ono kad već možeš opipati ono što si čuo i što si vidio, pa dođeš ti to osjetiš. To je kad se uđe već u džennet. Hakun jehin. Znači ja sam pokušao nekako to da prevedem, pa ću ja vama da približim, to je opravo. Znači prvi ilmu lijepin, to bi otprilike bio kao jehin znanje. Znači o znanju saznamo nešto i vjerujemo. I zato ga učenjaci definišu i kažu ilmu jeqin to je čvrsto vjerovanje bez imalo sumnje. I rekli smo da je uslov da bi čovjek bio vjernik. I spominje se u ajetu u kojem Malošanu kaže Kella leu ta'lamune ilmel jeqin. E, A ne kad biste vi samo znali ilmu, imali ilmu jeqin. Ilm jeqin znači to taj najniži stepen ubjeđenja. Znači to smo rekli da je pokuš, kao prevod neki jekin znanje. Druga vrsta, rekli smo da je to ajnul jekin, to je kao nekakav jekin viđenja i, i, i ubjeđenja očima što mi rekao da je to istina, da vidimo svojim očima. To je ovaj drugi stepen I ako se sjećate ajeta iz sure El Bekare, u kojoj mala Đelešanu kaže o, o, o Ibrahimu a.s. Rabbi erini kejfe tuhil meute. Kaže Ibrahim a.s. Gospodaru moj, pokaži mi kako oživljavaš umrli. Pokaži mi, erini, daj da vidim. Znači, Ibrahim bukvalno traži gospodaru, daj mi da vidim kako oživljavaš, oživljavaš umrli. Da li to znači da je Ibrahim sumnjao? Kažu učenjaci, ne. Ibrahim je imao ilmu je tim, onaj prvi stepen kojim se postaje vjernik i kojim se ulazi u džene. Ali je htio o, da okusi ovaj drugi stepen očima da se uvjeri. Za koji čovjek nije zadužen, neće mu biti grešni ako, ako ne, ne dođemo do ovog stepena. Ali Ibrahim je htio i to očima da vidi, da se uvjeri. Da dostigne i taj stepen o oživljavanju umrli, ajno je klin. Znači, očima. Tako da Ibrahim nije sumnjao u to i zbog toga nije pitao pokaži mi da vidim da li oživljavaš, nego kako oživljavaš. A pitanje kako, znači da već vjerujemo da postoji, samo je pitanje kako. Znači želi da vidi. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koji zabilježio ima Muslim kaže Ibrahim nije sumnjao i mi smo preči da posumnjamo od Ibrahima. Znači Ibrahim je bio na većem stepenu jekina i vjere i slično da bi posumnjao od nas. Ako mi ne sumnjamo, znači da Ibrahim a.s. nije sumnjao. I Ibrahim u istinu nije sumnjao, nego šta? Želio je da se pokrije na taj drugi stepen jekina, a to je ajnu lijeku. Očima svojim da se uvjeri u tako nešto. I Allah da nekad na dunjavku nekim ljudima da se uvjere očima da to u istinu postoji. Pa recimo vidjeli ste skoro neki dan bio onaj mladić što je nakon nekoliko dana izrađen iz kabla zbog e, obdukcije. Pa su se jasno na njemu vidjeli tragovi kaburskog azaba. To očima, mi znamo za kaburski azab, vjerujemo, ali očima da nam Alšanu pokaže, da vidimo. I toga će sve više biti pred kijametski dana od osobina dana koji će biti pred kiametski dan i da će se pojavljivati stvari, događaje i čuda kojima će Allah Đelešanu ljude dovesti na stepen ajnu rijeplina. Znači očima svojim da se uvjere u to što se, što se govori i u čemu se nagovještava u ajetima i hadisa. Prema tome šta je, smo razumili ovaj drugi stepen? Ovaj drugi stepen ajnu rijeplina. I treći stepen hakul jeqin, To je, ovako može se ka prevesti kao jekin obistinjenje, da se uistinu ono što, da što smo čuli i ono što smo vidjeli, obistini u našim, našim čulima. Znači da mi to možemo dodirnuti, osjetiti sluhom, vidom ili dodirom. To je treći stepen i kažu učenjaci, to će se dogoditi nakon ulazka učenja. Tek ćemo tada moći uistinu, mi ćemo, na ovom svijetu smo čuli i imamo ovaj prvi stepen, a, ilmu je tu. Pa ćemo na ahiretu, kad preselimo, doći na drugi stepen, to je ajnul je tu. A tek kad uđemo, ako Boga, od, od ljudi koji uđu u džene, onda će tek doći do ovog trećeg i posljednjeg stepena hakul je tim, gdje će se u istinu obistiniti sve ono što su slušali o dženetu i ono što su, što su pravili. Je li ima nesnuće u vezi sa ovim stepenima? koliko imamo stepenije hiru? Imamo 300. I glasnije imamo slobodno. Koji su? Imamo 300. Koji su? Prvi stepen je uh, ilmu jačin, uh, e, stepen. Drugi, pomoći mi ti. Ajnu ljeti ili treći? Hakun ljeti. Znači ilmu ljeti. Ajnu ljeti. I hakun ljeti. Koji je uslov za ulazak u džennet? samo prvi stepen. Mi smo zaduženi za prvi stepen. I to je stepen na kojem i, i tu postoje neke gradacije, ali dovoljno da postoji znači taj stepen za ulazak u džennet. Je to u redu? Primjer za to, kako da to možemo shvatiti primjerom. Kažu učenjaci, navode primjer čovjeka koji je čuo za neki grad. Neka to bude Mekka čovjek je čuo za Meku i Kaabu. I nema u njemu ni najmanje sumnje da, da Kaaba i Meka postoje. Koji je to stepen jekina? To ti je prvi stepen. Ilmu je tim. Znači on je saznao, ima ilum o tome i on vjeruje u to. I nema u to sumnje nikad. Ali on dođe i krene ka Meku i već iz aviona vidi obrisa Meku kad dolazi sa aerodroma vidi i prve zgrade dolazi i vidi građevinu Kjadu koji je to stepeni Kina drugi, to je vidio očima ali kad dođe kad obiđe Tavaf i dodirne on, onu platu koju je Kjava pripjevena dodirne crni kamen, klanja tu to je koji stepen kada je čulimo mnogo osjetiti to nešto je li sad jasnija slika ova hizma? uz Allahovu pomoć. Sad se pored nas postavlja pitanje koje je možda sadržaj i srž ovog predavanja, a to je kako mi da dođemo do Ekine? To je najvažnije. I mi ćemo vidjeti, ja sam kasnije ostavio tamo predaje neke hadise u kojima sahabi, među njima je Abdullah ibn Masud, u predaji koji je zabilježio vam Buhari u svom sahihu, kaže Jekin je sav iman. Znači cijeli iman je u Jekinu. Znači, jekin iman, to, to je ko srce i tijelo, ne može se, ne može se razdvojiti. Pa nas interesuje sad kako mi to možemo postići. Kažu naši učenjaci nekoliko sljedećih stvari nam treba. Prvo, moliti Allaha u dovama da nam to podari. Moliti Allaha u dovama da nam to podari. Zar nisu u Allaha blagodati ovog i onog svijeta? Koja je najveća Allahova blagodat? Vjera prema čovjeku. Vjera prema čovjeku. I zašto da ne tražimo vjeru od Allaha Đelešanu. Prema tome moliti Allaha da nam to usadi u srce i da nam to daje, da nam to podari. To je prvo. Drugo, da stičemo znanje. Jer jakin je u principu najveći stepen znanja. I sticanjem znanja mi dolazimo do jakina postepeno. Ali kažu učenjaci, veoma važno je da, da stičemo znanje koje je u vezi sa dvome. Prvo, u vezi sa Allahom, njegovim imenima, svojstvima, dijelima i tako dalje. Znači sve što je u vezi sa Allahom Đelšanom i znanjem o tome dovodi nas do jekina. I drugo, drugo znanje koje nas dovodi do jekina istinskog je da proučavamo sami sebe i ljude oko nas. Ali u kojim smislu? u smislu da uvidimo svoje manjkavosti, slabosti i manjkavosti i slabosti ljudi oko nas. I onda nas to šta dovodi do ikina. Kao što kaže jedan od, od učenjaka, tek sam se odmorio od ljudi kada sam spoznao ko su ljudi. Znači, tek sam do rahatluka došao kada sam spoznao ko su ljudi. Hoće da kaže, kada je spoznao da su ljudi svi potrebni Allah, siromašni i tako dalje, da su da se na njih ne može čovjek osloniti u svojim potrebama, onda se tek odmorio i ukrenuo se kome. Allahu Đelešan. Treći, što je veoma važno, a to je da se ne izlažemo sumnjama, takozvanim šubhama koje dolaze u vezi sa objeđenjima. Da se ne izlažemo tim i takvim stvarima. Pa da se ne izlažemo mišljenjima da će i džennet i džennem nestati. Postoje li takva mišljenja? Postoje. Postoji mišljenje da će džehennema nestati, postoji mišljenje da će i džehennema i dženneta nestati. Postoji mišljenje da nema dženneta nikako, nego da će ovaj svijet pretvoriti se u jednu oazu mira, ljepote i ljubavi, svi će ljudi živjeti tako dalje i tako dalje. Te ra razne nabuloze koje nemaju osnove u vjerovijestičkim poslanicama i učenjima. Zašto da se izlažemo tim sumnjama, jer mi ne znamo koja od njih će biti ta otrovna strelica koja će otrovati naše srce i naše objeđenje. Prema tome, čuvati se od toga veoma je važno. Četvrto. Da imamo čvrstu odluku da ćemo to uraditi. Vi znate da čovjek često odluči i kaže hoću ovo, hoću ono, ali onda kad treba da uradi nešto, i to se najčešće dešava. I ono što je veoma važno, znači ta čvrsta odluka da do toga dođemo. Peto, isto tako ništa manje važno. A to je da malo manje obraćamo pažnju na tjelesna uživanja i da se pobrinimo o našoj duši. Kažu naši učenjaci, ogrznost u tjelesnim užicima, makar bili i halal, sprečavaju srce od spoznaja i onoga što je vezano za, za, za duhovno. I mi ako se posvetimo u cijelosti ili u najvećem dijelu našeg vremena i života tjelesnim mužicima i brigom o tijelu, onda u tom slučaju nećemo dostići stepen jekina. Moramo više brinuti o duši, a tijelu dati njegovu mjeru koja, koju zaslušuje. Je to jasno? Ima li jasnoća na sve? Dobro. I šesto što učenjaci spominjuje da razmišljamo o ajetima o Allahovim ajetima i kuranskim i u prirodi i oko nas i na nebu i na zemlji i u našim tijelima i slično i to će nas isto tako dovoditi stepenicu po stepenicu do jekina. Je li ima pitanje ove suje? Je li ima nejasnoće? Peto je Šesto je da razmišljamo o Allahovim ajetima i dokazima i kuranskim i dokazima u prirodi. E sad, sigurno svako od nas se ponekad upita, a na kojem sam to ja stepenu je kina? <laughs> kako ja to da provjerim, kako ja to mogu naći i ja kažem, eto, tu sam negdje, od prilike bar. Kažu naši učenjaci na sljedeći način. Pratite li se? Kaže, pogledaj sebe i svoju teobu. A šta je teoba? Pokaja. Vidi kakav si se pokajan. Da li ti kada uradiš grijeh osjećaš snažnu potrebu da se pokaješ i suze vidu na oči krivo ti bi sam sebe što si uradio taj grijeh? Ili ti je potpuno svejedno? jedno? Da li ti kada uradiš grijeh stvarno osjećaš toliku odvratnost prema tome što si uradio da odlučiš u istinu da se više nikad nećeš vratiti na taj grijeh? Ili ti kad kažeš estakfirullah nema to nešto pose, opet ti razmišljaš kako da uradiš što si radio. Kažu, vidi se na te ovi. Te ova ti je jedan ispit. Ako ga položiš, onda pogledaj na drugu stranu. Kaže, kad te zadesi neka nesreća, a nema čovjeka da ga ne zadesi neka nesreća. Vi znate ono jedno kazivanje o Zulkarnijenu, znate to kazivanje? Zulkarnijen je bio mudar čovjek i većina učenjaka smatra da je bio samo dobar čovjek, nije bio vjerovijestnik. Iako ima i onih koji kažu da je bio vjerovijestnik, ali nije lažno to. Njegova majka je bila veoma tužna zbog njegovih pogoda i stalnih izlazaka i što nije kod nje i tako da. I onda on je znao da će jednom prilikom desiti se njegova smrt I on odluči napiše majci i da otvori tek kada, mu, kada ju dođe vijest o njegovoj smrti. Kad je došla vijest o njegovoj smrti, mati otvori. Papir kaže, napravi večeru i gozbu kad, kad ti dođe vijest o njegovoj smrti i reci, pozovi što možeš više ljudi i reci, neka primakni sofri onaj koga ništa ne muši. Ko nema problema? I kad je bilo, niko se nije primako sobri. I naravno on je na taj način želio da je ublaži taj nosivet i tu nesreću i da joj kaže primjerom da nema čovjeka koga nešto ne žulja, kako to žarnoski kažu, odnosno koga neka nesreća i problem ne muči. I zato kažu naši učenjaci, kad te zadesi nesreća, provjeri se na toj nesreći. Šta ti radiš kad te nesreće zadesi? da li odmah pođeš lupat derace i čupat kosu, cijepat odjeću i tako dalje, pit tablete za smirenje ili jednostavno pustiš suzu i kažeš svi smo Allahu i njemu se vraćamo i Allahu moj nagradi me za moju nesreću i da podari mi bolje od toga, zamijeni mi tu nesreću boljim stanom. Jesi li od ovih ili od onih? E to će zavisiti od tvog jekina i ubjeđenja. Ako budeš od prvih, tvoj jekin je dobro ako budeš od drugih, onda nije ništa u redu. Tvoje ubiđenje je slabo. Treće, kažu, kad ti dođe teško u životu, u materijalnom smislu, pa ti treba, pogledaj svoje srce kome se okreće. Da li razmišlja o ljudskoj pomoći ili razmišlja o Allahovom pomoći? Da li razmišljaš da svoju potrebu kažeš ljudima ili razmišljaš da obratiš se Allahu putem dove za tu pozornost. Da li će prvi ili drugi? I na tome možeš ispitati svoj jekin i svoje običaje. I četvrto kaže učenjaci kad ti dođe bogatstvo. I na bogatstvo se nije lahko strpiti. U kojem smislu? U smislu da se čovjek ne uzopomne. Treba to izdržati. Kažu, vidi sebe kad te Allah da odaspeti svojim blagodatima koje ti može uzeti u svakom momentu. Kako se ponašaš? Jesi li od onih koji će zahvaliti srcem, jezikom i dijelima i taj mjetak trošiti u Allahom zadovoljstvo? Ili si od onih koji će se uzoholiti i zaboraviti ko je šta je bio dojuče i onda zaboraviti na Allahom zadovoljstvo i njegove blagodati i taj mjetak da ga uvijesti? Proviriš se ovo ili ono, to ti je vaga za tvoj za tvoj jeki. Bilo je još nešto o plodovima plodovima e, ima, od, od, odnosno jekina. Bilo je nešto govora o ajetima i hadisima koji govore o jekinu. Bilo je govora i o nekim citacima učenjaka u vezi, u vezi sa tim. Ali to ćete ako voda dobiti u pismenoj formi, ko što kaže da mi vreme već istaklo. Ostalo nam je još samo da kažemo jedno interesantno kazivanje koje je u vezi sa jekinom poznat je Alim i Mufessir u svoje vrijeme napisao je knjigu iz tefsira. Napisao knjigu iz čega? Tefsira. Međutim, u to vrijeme knjige nije se štampala ovako, nego je moralo mnogo da se plati onima koji su pisali, zvali se Varvakun ili pisari. Ovdje su bili su, znači, profesionalci, ljudi koji su samo bavili se pisanjem rukopisa i njima odnese šta si napisao, oni to napišu, fino stave u džilt, to jest u kožu, omote i to bude knjiga. Ali to je bilo veoma skupo. On nije imao pare za to. I šta uradi? Poznavao je jednog bogatog trgovca na drugom kraju rijeke. I odluči da ode kod njega i da mu ponudi tu svoju knjigu da bude kao sponzor, odnosno da da novac da se to oštampa dalje i tako. I sjedni on, čamac. I kad su bili negdje tamo pored, pored kuda, trebaju da krenu, ugledaju čovjeka kako voda. Kaže ovaj učenjak, stani, da povezemo i ovog, pa da tako olakšamo mu put. Jer stvarno njega povezuju i tako dalje i poznaju se on. Kaže, ja sam taj i taj. Kaže, ti si onaj Ali, mu fesir, što zna kako se to. Kaže, jesam. Pa gdje si se zaputio? Kaže, idem tom i tom trgovcu, napisao sam takvu knjigu, i idem tom i tom trgovcu, ne bi li on dao pare za štanku. Kaže njemu ovaj čovjek, a daj mi reci kako si u toj svojoj knjizi protumačio ajet i jake nabudu o i jake Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. I ovo mali mu sine. Našta je ovaj cilj? samo od tebe pomoć traži. Kaže onom što vozi čamac, vrati se nazad. Čovjek se vrati i sjedne u kući i nastavi raditi svoje poslove kad nakon nekog vremena, nekoliko dana, neko kuca na vrati. Ko je sad? Kad ušao neki nepoznat čovjek, ko je, kaže, ja sam poslao me taj i taj bogati trgovac sa one strane rijeke. Kaže, moj tako taj gospodin, gospodar, kako su zvali prijatelji koji su bili, kaže, čuo je da se napisao dobru knjigu iz tefsira i izrazio je želju da se ona oštampa, ali hoće nekoliko listova za primjer da vidi šta. I čovjek dadne mu nekoliko, nakon nekoliko dana dolazi ponuda od tog bogatnog trgovca koji kaže da mu, da mu se jako dopada to, i da donese cijelu knjigu i da je izvagaju i koliko bude teška platit ćemo zlatom tu knjigu da se naši uđe. Nakon nekoliko dana To je bilo o jetinu. Ostalo kažem, dobit ćete ako Bog da pismena forma, ako nas vaš ono poživi. Sutra ako Bog da nastavljamo ili prekostra kad već imamo sa ostalim dijelima srca, a planirali smo govoriti o skrušenosti. Puno kao mi hvala, svakvila, Allah, sallallahu alaihi wa sallam.